Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հունիսին համերգային շրջագայությամբ Արցախում էր Արցախցի երաժշտասերների կողմից սիրված ու սպասված Սայատ Նովա շողական երգի վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյան։ Արդեն 5-րդ անգամ է ինչ երաժշտական այս կոլեկտիվն իր ամենամյա համերգ ուխտագնացությամբ հոգևոր խրախճանքի անմոռանալի պահեր է ապարգևում հայ երկարվեստի տեղի սիրահարներին։ Ուրախալի է, որ տարվա մեջ գոնե մի ուր բախտեվիճակվում վայելելու հայ աշուղական արվեստի գանձերի նման բարձրարվեստ մատուցում։ Ավանդույթը դարձել նաև բացօթյա համերգի ձևաչափը որն առավելություններով ու թերություններով հանդերձ առավել ջերմուան միջական է դարձնում երկիչ հանդիսատես կապը։ Թեպետ անսամբլի բազմաթիվ երկրպագուններ կգերադասեին դահլիճի հարմարավետ պայմաններում ըմբոշխնել համերգը, քան ոդկի վրա կամ պուրակի աղմկոտ միջավայրում կողքինների խոսքուզրույցի ուղեկցությամբ։ Անսամբլի նախորդ երկու համերգները նվիրված Սայաթ Նովայի 300-ամյակին եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրվան նույնպես կազմակերպվել էին Մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան բուրակում եւ ինչպես միշտ բարեգործական եկին։ Այս ամերգաշարը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի շրջանակում կայացավ եւ սովորականի պես խումբը ելույթներ ունեցավ Զորամասերում ու Հանրապետության քաղաքներում։ Թովմաս Պողոսյանը մանրամասներ հաղորդեց համերգային ծրագրի մասին։ Նախաձեռնությունը Սայատ նվամշակութային միությանն է, բայց այն իրականություն չէր կարող դառնալ, եթե չլիներ մեր անսամբլի բարեկամը Հովանավորը, Մոսկվա բնակ բարերարներ, Տեր Եվտեկին Սարգսյանները եւ նրանց հետ միասին նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեծարգո պարոն վարչապետը, որը իր անձնական նախաձեռնությամբ օգնության մի բաժին ստանձնեց եւ մենք այսօր նորից Ղարաբաղում ենք մեր Արցախ աշխարհում, մեր հայրենիքում, մեր հերոս ու քաջ ժողովրդի կողքին արդեն 5-րդ տարին եւ կուխտ են կարել։ Ամեն տարի մենք այցելում ենք Թբիլիսի Սայաթնոյան վարդատոնին։ Ամեն տարի այցելում ենք Ջավախ Ջիվանու օրերին։ Եվ այս բոլորի կողքին ամեն տարի մենք գալիս ենք Արցախ աշխարհ, հատկապես համերգներ ունենալու հայոց բանակի զինվորների առաջ եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախի բնակավայրերում մեր հայրենակիցների առաջ։ Նրանց եւ զինվորին եւ Արցախի մեր ժողովրդին գոտեպնդելու ամրացնելու հայոց հողի վրա հայրենիքի եւ հավատալով որ ավելի երջանիկ օրերը դեռ առջևում են բոլորիս քաչ հայտնի է որ մեր ժողովուրդը մի մեծ տարելից էր նշում հայոց մեծ եղեռնի 100-րդ տարելիցը եւ մենք համերգ ունեցանք Երևանում Ալեքսանդր Սպենջարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնում եւ այդ ծրագիրը այսօր բերել ենք Արցախ։ Ինչքանի մեկի ման, ինչքան ինջարեն, աղջարեն, բաղջարեն չել առնում յարեմ, վախ յարեմ, վախ յարեմ յար, կուտավացան ուրիշ դիրե, ուրիշ դիրիխ, ուրիշ դիր աման ուրիշ դիր յար, յար կուտավաց ուրիշ դիրե, ուրիշ դիր, Մեր մշտական ունկնդիրները քաջատեղյակ են Հայաստանի հանրային ռադիոյի Սայատ Նովա շողական երկի վաստակավոր անսամբլե անցած ուղուն, որն այսօր գոյատևում է շնորհիվ գեղարվեստական ղեկավարի հայ երկի նվիրյալ վարպետի աներևակայելի ջանքերի։ Իսկ մեր նորուն կնդիրներին տեղեկացնենք, որ այս կոլեկտիվի պատմությունը ձգվում է մինչև անցած տարի 20-ականները, երբ 1927 թվականին հայ երկի անսուկական մեկնաբան Շարատալյանը հիմնադրեց հայ աշուղներ աշուղական երկի առաջին անսամբլը։ 1942-ից այն գործում էր Աշուղական երկի կատարողական արվեստում իր մնայուն տեղը գրաված մի այլ վարպետի Վաղարշակ Սահակյանի ղեկավարությամբ, արդեն կրելով ուշ միջնադարի հանճարեղ Աշուղ Սայատնովայի անունը։ 1972-ին սիրված ու լայն մասսայականություն վայելող անսամբլի գոյությունը դադարեցվեց կոմունիստական գաղափարախոսության հետ կապված ինչ-ինչ անհեթեթ պատճառաբանությամբ։ Քանի որ 1971-72 թվականներին նրա կազմում երկում էր եւ պատանի Թովմաս Պողոսյանը, նա իր արժեվ խնդիր դրեց անպայման վերականգնել այն եւ հետագա իր ողջ գործունեությունը նպատակասլաց մի ընթացք դարձավ պատանեկան երազանքի իրականացման ճանապարհին։ Առանց վախի, առանց սակի, առանց վախի, առանց ասար, սասուն ասար, սասուն ասար, Եզի ծրդեք աղանդին, դրավիբուն սասուն ասար, սասուն ասար, սասուն ասար։ Բանասերի մասնագիտությունն ու կոնսերվատորիայում ուսումնառությունն ավելի իրական ու շոշափելի դարձրին անսամբլի տեսլականը այդ տարիներից սկսած մինչ այսօր բանասեր երաժշտի կյանքը համակնվիրում է աշխողական արվեստի զարգացմանը, թե որպես գիտնական, թե որպես կատարող մեկնաբան։ Նրան հաջողվեց անսամբլը վերականգնել մեր ժողովրդի պատմության այնպիսի մի բախտորոշ ժամանակաշրջանում, երբ թվում էր թե ժամանակը հոգուտ արվեստի չի գործում։ 1992 թվականներ։ Ցուրտ ու մութ, սով, պատերազմ, բայց քանի որ ինչպես նժդեհներ ասում, հայը ոգու ժողովուրդ է, ազգի նվիրյալ զավակներն ամեն կերպ փորձեցին Որցակարի ամրությամբ կոփել այդ ոգին։ Սոսարքսյանը համազգային թատրոնով, Թովմաս Պողոսյանը Սայատ Նովա աշխուհական երգի անսամբլով։ Այն ստացավ պետական կարգավիճակ եւ գործում էր Հայաստանի Հանրապետության ռադիոընկերության կազմում։ Սակայն մի նոր փորձություն նորից ընդհատեց անսամբլի բնականոն կյանքը։ 1999-ին լուծարվեցին ռադիոընկերության երաժշտական կոլեկտիվները, որոնց թվում եւ Սայաթ Նովան, պատճառ բերելով ֆինանսների սղությունը։ Կարճամիտ իշխանավորների այս վարքի հետևանքով ազգային հոգևոր մշակութային դաշտում մեր ունեցած կորուստները ոչ մի գումարով չես հատուցի, քանի որ գլուխ բարձրացրին միջակություններն ու բնագավառում անելիք չունեցող թերուստները բայց Թովմաս Պողոսյանին հաջողվեց մի կերպ դիմակայել այդ ամենակուլ հոսանքին, սեփական ուժերով եւ բարեգործական խողովակներով ոչ միայն պահեց պահպանեց անսամբլը, այլև զարգացում ապահովեց, ընդլայնելով երկացանքն ու ընդգրկելով նորանոր երաժիշտ կատարողների։ Շովակ, շովակ, հաճախ ես դու հիմա շողում է գարունը Ղարաբաղ շողում է գարունը Ղարաբաղ եւ մի գիտ աչքերը ջերին խոսերն է միշտ պատմում աշխարհին ավսիրուն եւ լիկս վարուշ է վարուշ է ավսիրուն օր արուշում, ապսինում եղի պես արուշ է, արուշ է, ապսինում որանին ուրիշ է, ուրիշ է։ Անսամբլն առանձնանում է իր ուրույն ոճով, մենակատարների ու խմբային միաձայն երկեցողությամբ, որտեղ յուրաքանչյուր երկ մի փոքրիկ բեմադրություն է հիշեցնում։ Այսօր արդեն այն նորից պետական կարգավիճակ է ստացել, ինչը փոքրի շատ է մաչելի է դարձնում անսամբլի ելույթները լայն հանդրությանը։ Thank you. Almışaman ikna, alelen de la kufi, almışaman ikna. Դառնալով Արցախյան այս համերգաշարին ասենք, որ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված համերգների երկացանքը զերծ էր ողբի երկերից ու լալկան տրամադրությունից։ Աշուղական սիրային երկի գոհարների կողքին Ալմաստը շողում է Ղարաբաղի զմրուխ թավքեր, Դունեն հուրինիս, ինչ կոնիմ հեքիմն, ինչ ասեմ յարիս եւ այլն, խրող տնդացին հայրենասիրական ֆիդայական երկերը Լիսբոնի հերոսներին, Արցախի ֆիդայիներին, ով քաչայդուկներ, Սասունասար համար, արծիվ սլացիր, հայեր միացեք եւ շատ այլ սիրված երգեր, որոնց զայնակցում էր հանդիսատեսը։ Ինչքան ուրախացա տեսնելով մի տարեց զույգի, որն առաջին իսկ երկից ալմաստը շողում է, վեր կացավ նստարանից եւ սկսեց սպարել։ Այնքան գեղեցիկ ու այնքան հուզիչ էր պահը։ Մտածում եմ, տեսնես երկը նրանց մեջ ինչ անթեղված հուշեր է արտնացրել։ Այս ինչ կախարդական ուշ կա 7 նոտաների մեջ, որից երրաց նրանց արյունը։ Պատասխանը երևի մեկն է, որովհետև Արիան տրոփի հետ ժառանգված երաժշտություն է։ Արիան ու հոգու հետ խոսող բար ու մեղեդի։ Սրանում է ժողովրդական արվեստի ուժն ու անանցը մայքը, որի անկախտելի մասն է կազմում աշուղական երկարվեստը։ Այս աշխարհին օր Hallelujah. Նշական է, որ Արցախում համերգների ընթացքում անսամբլի հետ շրջում էին նաև Մոսկվա բնակ բարերարներ Տեր եւ Տիկին Սարգսյանները։ Արդեն քանի տարի է նրանք այս կոլեկտիվի կողքին են եւ սատարում են նրան։ Մեզ հետ զրույցում Տիկին Շուշանիկ Սարգսյանն ասաց. Միշտ կանգնած եմ Սայաթնովա խմբի կողքին եւ շատ ուրախ եմ։ Ես սրանից ստանում եմ մեծ հաճույք, որ ես անում եմ իմ հայ ժողովրդի համար, թեկուզ եւ փոքր, բայց ինձ համար հաճելի բարերար գործ առաջինն աշխարհում, որ ներկայացնում է շատ բարձր որակի մեր հայ ժողովրդական երգը։ Ես հավասարը չեմ գտնում ամբողջ աշխարհում։ Իրոք որ նա արժանի է շատ բարձր գնահատականի, շատ բարձր որակով են իրենք երգում, երգերը կատարում, ասեմ ձեզ, որ ժողովրդական ով որ ուզում է երգ սովորել, գնում է նրանց մոտ սովորելու։ Արդեն 3 տարի է ես նրանց կողքին եմ։ Ընդհանրապես մնացած կյանքս ես ուզում եմ նվիրեմ այս անսամբլին, դա անում եմ մեծ հայ ժողովրդի համար, շատ փոքր, բայց շատ մեծ տաղանդով որովհետև նա արժանի է, ասենք, որ Արցախում այսքան դժվար պահեր, դժվար ժամանակներ անցկացրիք, հերոսական կերպով կանգնեցիք ու պաշտպանեցիք մեր այն հողը, որ մեր papերը թափել են իրենց ազնվական արյունը, դա պետք է ծաղկեցնել։ Մի փոքր բանով էլ ես կարող եմ օգնել մեր ընտանիքով, ամուսնուս հետ եկել ենք, ուզում ենք ծաղկեցնել մեր ժողովրդի սիրտը, կոտրած սիրտը։ Հիմա այդ վերջացնենք շատ սիրով ու հարգանքով, մեկնելու ենք ջավախ ջիվանու տոնակատարությանը եւ ախալցիխա մանենկալու ամբողջ ավախը։ Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, Համերգային ծրագրի մասը էին կազմում նաև Արցախյան բարբարով գրված երգերը, որոնց մի առանձին ջերմությամբ էր արձագանքում հանդիսատեսը։ Ինչ սկզբունքով է կազմել ծրագիրը, հարցին վարպետը պատասխանեց. Շատերին կարող է թվալ, թե Եղևնի 100-րդ տարելիցին նվիրված ծրագրում երևի թախից կա, երևի ծանր երկեր պիտի լինեն, ինչներ ոչ, եւ նորից ու նորից ոչ, մենք արցունքներով չենք պայքարում, դրա ժամանակը անցել է։ Մենք մեր աներիքը շատ լավ գիտենք եւ մեր ժողովրդին մեր երկերով կոչ ենք անում պայքարի ելնել եւ ծրագրում ընդգրկել ենք առավելապես պայքարի եւ ցասման երկեր։ Հիշում եմ եւ պահանջում։ Այս է եղել նաև մեր համերգի բնաբանը։ Այս համերգը հիմնականում իհարկե նաև որոշ ծրագրային փոփոխություններով վերել ենք նաև Արցախ աշխարհ։ Համագործակցում ենք տեղի իշխանությունների հետ, մշակույթի նախարարության, մշակույթի բաժինների հետ եւ գալիս ենք այսպեսի մի ընդհանուր վճռի։ Սա էլ է մի տեսակ ավանդույթ, ես չգիտեմ, հաճախ են լինում այստեղ համերգները, բացօթյա, մեզ համար շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ դահլիճում լիներ, նախորոք ասենք մեկ ամիս առաջ պատրաստված հրավիրատոմսերով հրավիրվեին մեր մտավորականները Արցախ աշխարհի մանկավարժները, հայրենիքը պաշտպանող զինվորները, մեր քաջ ժողովուրդը։ Երբեմն մտածում են մարդիկ, թե տեսես ինչ անսամբլ է, որ եկել է ձրի այգու մեջ երկելու։ Դա էլ կա, գիտեք, Իսկ եթե մի բանը դժվար մատչելի է, թվում է թե ինքնին հեղինակությունը բարձրանում է։ Մենք այս սին պատրանքով չենք ապրում, որովհետև գիտենք, որ մեր անսամբլը արդեն 23 տարվա ճանապարհ անցած, վստահ ենք, որ մեր ժողովրդի մեջ ունենք նաև մեր անսամբլի արժեքը իմացող, գնահատող ու սիրող մարդիկ։ Այս համերգաշրջանը ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Մենք քիչ առաջ իմացանք, որ 13-ից եք այստեղ։ Այո, առաջին օրը մենք երկու համերգ ունեցանք՝ Իվանյան, երկրորդը Հայկազով, նաև ունեցել ենք Ճարտար քաղաքում ճարտարը որ նոր է կարգավիճակ ձեռք բերել քաղաքի, աստորեն մենք շնորհավորող առաջին գեղարվեստական կոլեկտիվն էինք եւ մեր ժողովուրդը շատ ուրախացավ այս առիթով։ Հանդիսատեսը իհարկե գոհ մնաց, իսկ դուք գոհ մնացիք հանդիսատեսի արձագանքից։ Արտիստը բեմի մարդը ինչ պահանջ ունի հանդիսատեսից։ Ջերմ ծափել, վաղնել լինելու են քադրութում եւ զորամասում եւ ազող գյուղում։ Վերադառնալուց հետո ձեր համերգային գործունեության մասին խոսել։ Մենք անընդհատ, անընդհատ աշխատանքի մեջ ենք։ Նորանոր ծրագրեր, նոր երգեր, նոր մոռացված աշուղներ, հայտնի աշուղների մոռացված երգեր, անսամբլում նոր դեմքեր։ Այո, բնական սերնդափոխություն է լինում անսամբլում, շատ բնական է եւ նորմալ։ Մրցույթով եք ընդունում ձեր երգիչներին։ Ոչ, անսամբլ կարող է ընդունվել նա, ով վաստակում է մեր անսամբլի սերը եւ մենք հասկանում ենք, որ նա արժանի է մեր անսամբլում երկելու։ Այսինքն նա թույլտվություն է ստանում մեր կողմից ամիսներ գալ, նստել ու կնդրել։ Այդ ընթացքում նախ իհարկե պետք է լավ տվյալներ ունենա։ Լավ տվյալներ ունենալուց հետո ես թույլ եմ տալիս որ նա գա նստի մի քանի ամիս մեր փորձերին ու կնդրի, շփվենք իրար հետ։ Մենք հասկանանք, որ ինքը վերջնականապես սիրում է մեր անսամբլը, մենք էլ իրեն սիրեցինք իր մարդկային նկարագրով, նոր նա կարող է միանշանակ ոչ միայն ձայն եւ կատարողական լուրջ տվյալներ, այլ նաեւ մարդկային բարձր հատկանիշներ։ Համերգի ընթացքում բարերարների ընտանիքի անունից անսամբլին շնորհակալություն հայտնեց Տիկին Շուշանիկը, խոստանալով այսուհետ եւս աջակցել հայ երգի պահապան ու քարոզիչ վաստակաշատ կոլեկտիվին։ Սիրելի եւ շատ թանկագին մեր Արցախ աշխարհի շատ հերոս ժողովուրդ։ Մենք ցեզանով բարձենում ենք հայրենիքից դուրս ամբողջ սփորքայությունը ձեզանով բարձենում է։ Հավատացած եղիք, դուք մեզի համար մի հատիկ եք։ Շատ գոհ շնորհակալ ենք ձեր ընդունելության համար։ Շատ զգացված ենք, որ դուք կաք ու պաշտպանելով այս սուրբ հողը, դուք շատ մեծ գործ եք արել եւ զգացնել եք տվել ամբողջ աշխարհին եւ թշնամուն, որ մենք կանք եղել ենք ու պիտի մնանք հավիտյան։ Մեր Արցախ մեր այս դրախտ աշխարհում Սայապնովայի խումբը իր ներկայացուցիչներով անպայման ամեն տարի խոսք է տալիս եւ մենք իր հետ որ այցելենք եւ ձեզ մատուցենք շատ երջանիկ րոպեներ ու ժամեր շնորհակալություն Անսամբլը, որի երկի միջոցով Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում հայերին համախմբելու եւ միավորելու առաքելությունն է ստանցնել, իր ելույթներն ավանդաբար ավարտում է Գոսան Հայկազունու հայեր միացեք երկով, որն այս պահին մեր եթերում հնչում է խմբի եւ Թովմաս Պողոսյանի մենակատարմամբ։ Հայաստանը մեր, բայց ինչքան ասես, թշնամին ու դեր Пустый Այսօր այսքանը ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։